survive. aand en hartelijk welkom by SHK Nies Radio. My naam is Corrie en ek is hier vanavond by die derde episode van ons Bosoorlog of Grensoorlog reeks. Ek hoop jy is ingeskakel om saam met my die aand te geniet. Kruik op die koffie gereed en dan kyk ons lekker saam terwyl ons luister na Bok van Blerk Medicapline. van Blerk met die kaplijn en niemand wat die bosoorlog nie beleef het nie sal nie weet hoe dit was en wat ons manne deurgegaan het nie ons dapper jonge helde wat geval het en die hoogste prijs betaal het om ons in Zuid-Afrika veilig te hou so ons kan voortleef en ons nasie kan bouw Dit is die derde episode vanavond van die bos, Bosoorlog. En ek het op die grensoorlogse blad gaan kyk en Benny Gros skryf daar. Op een lichter noot, my eerste grensstrip, ek is amper seker het was my eerste, want ek was nog erg paraat, of plein Afrikaans, nog skyt bang. Dit was laat 81 en ek het skaars 18 geword. Denk die basis was Okalongou baie nabie aan die kaplijn gewees. 7 kilometer, denk ek. Ons gaan weer uit op patrolie en ek, skitter nummer 1, stap jou voor. Het is my plek, so eind voor die res. Maak die saak, wat sy formatie nie, ek loop voor. Die kiet is swaar, want het voel as ek een ton op my rug dra. En dis net al my water. Dan kom by my eerste, volle eerste lijn ammo, vir die my getrouwe R4, die extra mag belde vir Johan en Willem, wat tussen die seksie versprei is, die redpacks en die volle eerste lijn ammo vir my snotnees. Soos ek genoem het, ek was nog erg beraad en dis die volle eerste lijn. En daar stap ons, my R4 in die gereedhouding snotnees oor die skouwer, en ek verken alles voor my, soos ons dit tydens basis by ons ingedrol was. Ek loop en soek met my oof van rechts na links, vir enig iets wat nie inpas by die 5S's en M-shape shadow, silhouette, surrounding speed and movement, wat ek nog onthou nie. Ons was nog nie geissue met backpacks nie, en ons het ons eie in die gekoop en gemodify om gemakkelijk te draan en myne was nog baie ongemaklik en zwaar. Ons was al eend uit besluit ek om daai snotnees oor te skuif na die ander skouwer toe. Big mistake. Ek hoor die bekende dank net hier voor my oor en voel die warm briesie langs my gezicht verby. Toe ek omkyk sien ek die hele seksie dekking geslaan en amal is gereed om in aksie oor te gaan. Ek doog eers ek moet ook die dek slaan en richting krom aan te val Toe sien ek ons luitenant spring op. En dit was nie een mooi prentje nie. In een vloeiende beweging kom hy recht op soos Jack in die box nie kan doen nie en stormt my af. Soos een linker vleel op pad doelijn toe, saadstiep hy manne op die grond en ek is amper seker hy het oor die laaste een of twee gespring voordat hy die laaste paar tree op my afstormt my Engelse bulldog lyk nie eers so as hy op een kat afstorm wat sy kostpak beter neem. Op hierdie oomlik het ek tot die besef gekom dat ek vinnig sal moet kies tussen fight of fright, want is ek op veg vir oorleving of vlug vir my lewe. Maar ek staan versteen, want dit lyk as vir een gat recht my gaan storm. Dan omdraai en my van achteraf dier die selle gat gaan verskeer, so dat ek die rechte woede in die gezicht nie sien neem. Ek weet nie of ek dit genadiglik kan noem nie, maar hy steek toe vas in my gezicht en begin vreemde tale praat. Ek is seker, hy het op pad na my toe al begin oefen, want ek was absoluut verbaas oor al die tale wat hierdie jong leitenant in so'n kort tykie of leeftijd reeds aangeleer het. Geen matroos, SAKK soldaat of enige iemand anders sou by hierdie leitenant kon vers vasthou nie. Die laaste sin was iets soos die ding al ontplof en net toe hoor ons die kanaal. Gelukkig baie ver van ons af en ver genoeg van een kraal af om geen skade te doen nie. Terwyl my makkers opstaan, stof afskut, boshoed en kiet weer rechtskuif, het ek my laaste deel van die les in vreemde tale aangehoor, terwyl die leidnaan teruggestap het na sy plek in die seksie toe en toestap ons voort. Ek wonder of daai cirkels wat my Samuel destijds om die basis gemaakt het, vandag nog daar is. Baie, baie dankie vir jou story, Benny Gros, dankie dat jy om gedeel het en ek sê vir jou dankie dat ek om vanavond oor die radio kan gebruik. Terwyl jy nog een koffiekie daar kry, hier is Leon Schuster met ach man, dis lekker in die army. op ratelen Otavi. Op vluggen en op het aeroplein. Een rang wil ik niet draaien. Met een erg en een steekje in mijn steen. Een man, de vlekken en jami. En het roepie, dat wil ik graag blijven. Vierhundert wird echte geëiwol. Die raakt wie alles hier was Toen laat hij mij palen, toen heb ik krol. En het wordt waar ik die wie gekiest. Op die grens als seksueel verlangen. Nam ik meisje dat verre niet steeds. Slaat ik met de verkoop mijn vark van and a bungle of carpet down eight. Oh. betaald wordt. Alle noemen het Jodeense piek. Ik spaar het en vergeet het. En de banken daar leden doe het slow. En als ik eet kleren moet ik wat ik begeer. Dus het wat die onder mij brood. Leon Schuster met ach man, dis lekkie in die army. Hoe gaan die gedagtes nie terug na daai jare nie? En as jy inluister en jy was daai tyd in die bos, is ek seker jy het teruggeding aan baie dinge wat gebeur het. Maar ek gaan nie vanavond nog langer wacht nie. Een stikkie handelsnies, waarna ek die derde reeks, of derde episode in ons bosoorlog reeks speel.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 Uh en dit is spoorsny en opvolgoperasies. As daar nou een patrolie inkom van Swaaphout, eh, wat uh, in die syde kom skade aanrug, dan is het gewoonlik dat die mens hoor van hulle, of jy krij die skade wat gedoen is, en dan krij jy die spore by die gebied, en dan moet die spore opgevolg word, en jy moet die mense tot verantwoording kan roep. En om dit te kan doen, is die gewone opleiding van die gebiedsmachte nie voldoende nie. En moes ons toe die spesieenhede, soos bijvoorbeeld die spoorslui en opvolg elemente, moes ons skep een speciale opleiding gee om hierdie uh, uit te kan uitvoer. What a hell of a way to die. Vir die speciale machte operateer was het een gegewe dat hy bereid moes wees om hoë risiko's te aanvaar. Die gelukkiges wat dier die oorlog gekom het, kan vandag terugkyk op 'n lewenspad vol kinkels waar hulle telkens die dood in die gesig gestaar het. Wat jy spes magte ondervind, daar's geen plek op aarde in siviele lewe waar jy dieselfde ding kan ondervind. Ons word betaal om goed te doen waarvoor ander ouens betaal om te doen. Ou se lewe daarna is is nie wat van 'n antiklimaks. Want hierso sit jy met 'n ultimate failure rate wat as jy verkeerd is en jy faal, dan gaan jy dood. Vir my was die wese van dit maar net dat dat 'n ou is 'n professionele soldaat. En nooit in my lewe het ek in 'n kroeg gestaan of enige plek gestaan en geroem oor mense wat ek doodgeskiet het nie. As ek nou die die spesmagte ervaring moet definieer, dan is dit eintlik maar net dat jy dit beter doen. Dit is 'n kwessie van jy moes dit doen. Dit was jou werk. Dit was 'n lojaliteit teenoor jou land, jou mense, jou regering. Dit het nie gegaan oor persoonlike redes nie. Wat ek voor gekies het was om net wat ek doen so goed as moontlik te doen en om dit professioneel te doen. Ja, toe my lewe net so oor het. Die tyd het diep spore op Jack se gesig getrap. Maar na 3 dekades is die gesindheid presies dieselfde. Aggressief positiewe benadering wat spesiale magte operateurs reg oor die wêreld kenmerk. Spesiale magte is so oud soos die geskiedenis van oorlogvoering. In 'n oorlog van aanval en verdediging, 'n oorlog van konvensie of 'n ongereelde oorlog vervul speciale machte altyd een belangrike rol. Vloeibaar, veelzijdig, formidabel, gehaad dier baie. Een ongewone soldaat wat ongewone take op ongewone plekke kon uitvoer. Daar is seker niks minder agressief op die aarde as 10 of 12 of 15 speciale machte soldaten wat, wat sy wapens reg is op, op vier soldaten gereed is om te vier, want weet jy kan moeilijkheid kom, hulle is op pad in die richting. Die ouwe dan is goed aftrek in die richting van, van die groep met moeilijkheid. En dit ek moet my oog, eie oog sien een paar keer. Die Suid-Afrikaanse verkenningskommandos, of Rekkies, het die benadering van die Britse Special Air Service, SAS, gevolg. Werk in kleinspanne, meestal diep in vijandelike gebied, versamel strategische inlichting of vernietig teikens. Geruisloos, effectief. Daar is net een kans jy moet dit die eerste keer recht doen. Waar die taak nou ook al gewees het, dan het ons die vermoe gehad om dit te bereik. Het sy per lucht, per see of per grond dan? Meeste van ons operaties was buitenland. Ons was tot op die bottom gewees. Speciale machte het oor een groot verscheidenheid uitrusting beskik, wat doelgerig aangewend is vir elke specifieke taak. Lang voor operaties is besluit wat benodig sy word en is daar geoefen en geëxperimenteer met verskillende voorrade. Na operasies is intense nabetrachting gehou, waarin die gehalte en bruikbaarheid van toerusting gedurig bevraagteken is. Sodoende het net die beste wapens die paal gehaal. Van die modernste en meest gesofistikeerde wapens en toerusting van die Suid-Afrikaanse wapenvervaardigingsindustrie kon dus onder uiterste toestande getoets word dier die Weermachtse topsoldate. Harde tye, harde manne, zwaar krij, besweet, min eet, honger krij, orders, selig, wapens, ammunisie. Tijdens die Koude Oorlog het die oceane om Suider-Afrika een integrale deel gevorm van die area van konflik. Die seeroute om die Kaap was deurslaggevend vir westerse belange in die suidelike halfrond. Die Simonstad ooreenkomst van 1955 het die taak om die seeroute te beskerm van Britannia na die Suid-Afrikaanse vloot oorgedra. Die vloot het gevolglik al hoe meer uitgebreide patrollies langs die kuslijne van stapel gestuur. Suid-Afrika wou ook 'n wakende oog hou oor die visvoorraad wat blootgestel was aan eksploitasie deur ander internasionale moondhede. Maar die broeiende stryd in Namibië en Angola het tot gevolg gehad dat die kuslyn ook 'n faktor sou word ten opsigte van operasionele behoeftes. Alle spesiale magtoperateurs het dus gevorderde duikopleiding ontvang. Deur die loop van vyandlikhede oor talle jare is verskeie geheime operasies aan die Wes- en Ooskus van Suider-Afrika gedoen. Die verkenners in die vloot het gauw in een gedigte span ontwikkel. Elke rekkie het ook een kenner op die gebied van vuurwapens geword en het eie voorkeer ontwikkel. Um, jy kon basis jou wapen gekies, het nou meestal maar die AK gevat, want AK, jy kan door die modder sleep, jy kan om in die water sit, as jy die wapen wil skiet, dan skiet hy. Jy het een mes by jou gehad, en had jy ook een pistool. Dit is maar jou hoop wapen, is maar jou AK en jou pistool wat jy by jou gehad het goed waarvan enige jong ou van droom. Avontuur was die droom van elke voornemende rekkie. Maar achter elke nieuwe avontuur was een operationele logika en elkeen onthou een ander detail van hierdie dag. Die, die gevluid van een Puma helikopter se en nou is dit blyds, so, ja maar ek het nie die Afrikaanse woord nie um, die gedreen van een dek voor een mens dalk inspring en sovoorts dit, um, ja, dit laat mens haare weer recht opstaan weet jy, daar is een um, ou gezegde wat sê, you've never lived until you've nearly died en ek dink nie, dit gaan op een stadium in die begin, is dit redelike adrenaline maar Eh, later is het baie meer uh, carefully calculated want dis hoe risiko's en ek dink niemand wil doodgaan nie Tegen die einde van die eerste wereldoorlog word die waarde van die goed opgeleide soldaat wat per lucht afgelever word onder militaire taktiese denkers bespreek Tijdens Hitlerse blitzkrieg in Europa aan die begin van die tweede wereldoorlog is die valskermsoldaat in minstens een moderne mag reeds doktrine Die valskermsoldaat word die verpersoonliking van die superinfanteris wat voor of achter vijandelike linies een slag moet slaan. Die concept word spoedig dier militaire strategie een stap verder gevoel. Speciale machte vir speciale take. Voor Suid-Afrikaners het die supersoldaat synoniem geword met die rekkies. Hulle was vrijwilligers wat in die spervier wou staan. Die proces wat spesmachte in elk geval weergegaan het, was een baie in diepte sielkundige kering moet gedoen word om seker te maak dat ons nie die type van persoon wat miskien makkelijk in, uh, eh, weer stress uh, ehm, negatief beïnvloed kan word nie. Uit die proces uithaal voordat jy om kan enigszins blootstel aan goed wat nadelig vir so'n persoon kan wees. Dit is die prototypiese beroepssoldaat Jan Bruitenbach waar die Suid-Afrikaanse rekkie model ontwikkel het. Lekker eh, eh, stoer. ECS, een keerskursus gaan doen in Rhodesia, samen met C-Squad en second ECS. Die Suid-Afrikaanse model was geskoei op die Britse SAS-opleiding en die aanwending daarvan in Indochina. Jan Bruitenbach het na sy aanvankelijke opleiding in die SAW eerste draai in die Britse Weermacht gemaakt en deelgeneem aan optrede tydens die Suez-krisis in Egypte. Hy het in 1961 teruggekom en in Suid-Afrika een valskermsoldaat geword. Eh, toen die fallschermbataljon was het eh, er ik gezien ontsukkelen om die fallschermbataljon vol, vol te krijgen, de troepen. Dat is, is een redelijke taai die deur gaan die mensen keren. En uh, <clears throat> toen kon ik zien die valschermbataljon, zo niet dat kwaad, want ze doen als een valschermbataljon. ik kreeg een met een infanteriebataljon en dat gaan springen met valscherms. Uh, maar die, die, die, die springen gedeelte daarvan is een beetje uh, taai. En toen ik uh, voor mijn veldvoerder eh, een schrift voorgeleid. Ik doe ons Oerslaan Special ECS. Want dat ook weer een klein groepjes een linies. Nu twee, met vier man spannen of vijf man spannen. En je concentreert op sabotage en, uh, en dat die van En dan met de tijd kan je ook gebruikt worden om uh, eh, machten op te leiden. van 48 geleden heb ik op, opgeheerd. Jarenlang rug Breitenbach vertoe vir die stichting van Suid-Afrika'se eie spesmachte aan topgeneraals. In 1972 sou hierdie droom waar word. Ek self was betrokken by die goedkering daarvan, maar dit is ook goedgekeerd soos eh, enige ander eenheid dat gesig word dier die minister van verdediging. Uh, ons het het goedgekeerd omdat uh, die bekamping van hierdie soort van oorlogvoering geweldig afhankelijk is van inlichting en die opvolg van inlichting. Toen hulle my een dag ingeroep en gesê, jy gaan nie eerst een speciale makkie instrik. Ons kering was baie streng, baie streng en uh, die ouwe die wil kom om, om te kom rainbow speel, het nie, ge, het nie geslaag nie. Daar is nie een manier hoe hy sal slaag nie. So daar het eh, een paar goeie Amerikaner of twee deur gekom in die eenheid gedien, selfs een Engelsman of twee, en destijds toe die Rudisiese Weermacht ontbind het die hele SAS van, die, eh, van Rudisie het, het omtrend uh, eh, eh, regiment geword in Zuid-Afrika Zuid-Afrika het natuurlijk een veel ouwer voorbeeld van die rekkies gehad namelijk die verkenningskommandos gestig tijdens die Anglo-Boereoorlog Die is begin door Dani Tron en Jack Hinden Die verkenningskommandos was die oe en oore van die boereofficiere. Generaal Jan Smuts verklaar volgens geskiedskrywers, die goeie verkenner is nie die een wat met die eerste aanblik van die vijand laar toe jaag om dit aan officiere te rapporteer nie, maar die een wat bereid is om onder groot gevaar so na as moendlik aan die vijand te kom, om betrouwbare inlichting in te win. Dus, een verkennerskorps met een vechtvermoe, reg in die traditie van hedendaagse speciale machte. Die boerenverkenners was avontuurlustige jong burgers, In die Bosoorlogrekkie was ook dikwels na hierdie elite eenheid gelok deur die belofte van avontuur. Dit was deel van my vormingsjare. Ek was uh, jonk. Eh, maar dit was ook lekker want want daar uh, daar's altyd die was altyd die element van van adventure, avontuur, uh, goed doen, nuwe horisonne wat ontdek. Die verkenners tree onafhanklik van gewone kommandos op maar baie word as speciale takeverkenners saam met operationele commando's ontplooi. Meer as 6 dekades later sou Breitenbachse rekkies ook nie verbind word aan die Suid-Afrikaanse leer, vloot of lugmag nie. Hulle word direct dier die hoof van die SAW en die minister van verdediging aangewend vir speciale clandestine take. Die controversiële aard van hierdie operaties hou altyd politieke risiko's in. MUZIEK Maar as besmachte het ek het duidelik, baie duideliker gesien waar die politici die hele situasie beheer het. Um, en dit was vir baie frustrerend. Het, uh, eh, jy berei voor, jy uh, eh, soekundig en fysisk berei jy voor vir die operatie. Waar alles het een hoer is, risieke operatie is. Waar jy die weet, jy weet jy gaan die vijand baie hard slaan. Jy berei daarvoor voor, eh, intens. En jy begin jouself daarin in leef van die dinge. En dan wacht jy want tot Bota sê nee, of die ou sê ja, of die ou sê nee, wacht, of, of iets in die lijn. En dan natuurlijk die eerste is, as die ding afgestel word, die altemaal afgestel word as gevolg van politieke besluiten, dan word het vir ons gesê, sorry manne, die politiseerd besluit nie, hulle sê die kaas vir die ding nie, en, en dan, dit, dit was echt, dit was nogal baie frustrerend geweest. Sabotasieaksies was die boereverkenners se kos. Die opgeblaaste brug dui op nog raakpunte met die acties van die bosoorlogrekkie. Die doelwit was nooit om contact met die vijand te maak in een traditionele vuurgevecht nie. Die taak was sabotasie, die opblaas van brug, vernietiging van logistieke lijne en die insameling van inlichting. Ons het altyd contact probeer vir my, om rede jy was op pad met een klomp springstof na een spoorlijn toe. En jy wou die spoorlijn gaan opblaas dit is jou primaire doel en dit gaan afhang ook aan van die taak hoeveel mense jy is en nou jy kan die twee mense ontplooi en 80 kg springstof daar kry nie jy moet nog jou water en jou kost en ammunitie ook dra Die hulp van begaafde wetenskapelikes en plofstofkenners soos Vernon Joint is dikwels ingeroep Joint en sy span, destijds bekend as die MacGyvers, het naam gemaakt met die ontwikkeling van mijnbestande voertuie wat vandag weer in Irak en Afghanistan gebruik word. Wanneer ons speesmachte gegaan het om goed aan te val, of soos wanneer ons unite opgeleid het en, en ons het aanvraag gekry om speciale soort van take te doen, soos met speesmachte moest ons een tunnel opblaas in, in Angola, en hoe breek jy een tunnel? Jy weet, een tunnel dier een berg. Nou, die, die, die manne van een rekkie daar onder in Durban het, het na AECI toe gegaan, wat die skietwerk en die springstof beskaf vir mense wat spoorwegtaals in, in, in berge inskiet. En hulle die experte, die commerciele experte gevra. Die rechte hoeveelheid plofstof moes op die rechte tyd en plek gekry word. Sou die Pima die lading daar kon kry, en hoeveel ton plofstof sou vir die taak nodig wees? MUZIEK en die antwoord was 22 ton nou my poemakkie kan nie 22 ton dra nie toe kom hulle weer na ons toe want ons kralie smaak so goed want hulle weet ons dink smaaks jy verstaan toe word af my gesê hierdie poema kan een ton dra en sien jy die berg hy het 80 meter tonnel in hom jy met die tonnel op die die spoorlijn laat val met een ton en die boy sê vir ons dit kan nie gedoen word Sy sê, ok, ons gaan probeer. Vir Vernon en sy kundiges het een paar nachtigse deurwerk voorgeleid. Gou gou is die optelsomme gemaakt. Die, die job is toe later gedoen. Ons het die hele 80 meter van die berg op die ding laat val. Okay. Maar ons het snaakse methodes gebruik. Ons het een trolley gemaakt wat die ton kon ten die dak druk. En, en ons het een driekwart ton teen die dak gedruk en een kwart ton gevat en buitenkant teen die berg opgeklip right? en op een sekere manier op die klip het die goed gesit so dat wanneer die slag afgaan, dan gaan die skokgolven teen mekaar, dan skit hy daar hele berg los, dan sak die hele berg in mekaar, dan kan jy nie weer een tonnel grin nie, want daar is die klip nie so toet ons hulle gekeer dat hulle nie met hulle tanks kon daar deurkom om die gevechte daar onder in die syde plaas te vind nie deur met twee pumas in te vlieg en in 'n nag so 'n tonnel te plaas nie. Dis die soort van werk wat ons vir die verkenningskomando gedoen het. Die brûe wat ons ge geblaas het met duikers, moes ons spesiale ladings maak en onder water goed. En ons het van waterspels gebruik gemaak om die goed te skiet sodat ons met duikers die die brûe kan uitskiet. Dan het dit het ons weer baie geleer oor hoe werk uh klein ladings met groot teikens. boereoorlogverkenner was motivering tot optrede die verwerping van die rooinekke, oftewel die Engelse koloniale oorheersing. In die era van operateurs soos Kloppies en Jack was die vijand steeds rooi gekleur, die kleur van Sowjet wereldoorheersing. En bloed sou vloei in die ideologische strijd wat saam met Uhuru in Afrika ontplooi het. Voor die speciale machtoperateur was die doelwit glashelder. Ons is die tijd en die bevelvoeders en die type vuur gesê, manne, jylle is hier vir 'n buffer teen die kommunis en teen die anti-kris. As Suid-Afrika val, dan is hulle teen Suid-Afrika. We are obviously concerned about Soviet expansionism and penetration in our region. The vacuum left by the colonial powers in Africa was exploited by the Soviets. Ek was teen kommunisme gewees. Ek het altyd vir myself gesê ek sal ek sal vir my my land veg. Ek sal vir my land veg. Uh maak nie saak wie bewind was nie. Behalwe as daar kommunisme bewind was. As daar kommunisme bewind was, was ek dan uh dan het ek 'n vryheidsvegter geword. Die woord kommunis was jy sê ek het nie 'n vergelyking daar nou in my kop nie. Maar dit was die mees gehate mens op die zonne, op je, op je op, anders met je zonnestelsel, op je aarde. Um, dit was die absolute antichrist enzovoort. Um, ehm, maar dit is wat my geïnspireer het en gemotiveer het om, om, om, te, om te vecht vir my land, jy weet. Dit is in hierdie tyd wat woorde soos rooie gevaar deel word van wit Suid-Afrikanerse woordeskat. Ja. Enige iemand wat die vijand teen Suid-Afrika kon opkommandeer, was die teiken. Die geskiedenis sou later wees dat die Sovjet-Uniese spetsnase eenhede nooit in Angola of die noorde van Namibia ontplooi is nie. Sovjet-adviseurs en militaire specialiste was daar wel. In my tyd was dit die tyd, dit is die tyd wat, wat, wat, wat hierdie goed op ons pad gekom het, op die manier, En dit was nie dis nie my kinders se tyd nie. My kinders leef nou 'n ander tyd. Ek wil nie graag my eie kinders betrokke hê by so iets nie. Want eh, ongelukkig in enige oorlog is daar nie wenners nie. Was nooit wenners nie. Was baie meer verloorders as enigiets anders. Swapo se verkenners het gewerk onder die vaandel van die Typhoon Unit, 'n groep uitsoekvegters van die People's Liberation Army of Namibia of PLAN. Vanuit Angola het hulle diep infiltrasietochte in Wambuland en verder onderneem. Gemik op die insameling van inlichting oor die machtsterkte en bewegings van hulle opponente en moontlik tykens in die landbouwgebiede suid van die Rooilijn. Een van die mense wat een centrale rol in die stichting van die Typhoon Unit vervul het, was Charles Namolo. Die meeste mense het hom onder sy skuilnaam geken. He is known in Namibia, in Southern Africa, in Africa, internationally as Ho Chi Minh. And uh, how did that happen? Uh, can you tell us more about that? <laughs> yeah, it's, it's, a good question. I happened to read the autobiography of Ho Chi Minh, a very simple man, very small, very honest. And I, I felt that he was very humble uh, not selfish, dedicated to his people, very small people fighting the big power. And I felt that Ho Chi Minh would be a good combat name for myself. We are small people, we must be honest, and we are fighting a big power also, you see. So I choose what you mean to just to uh, to have that courage and determination of the Vietnamese people. Thank you very much, sir. Uh, what you mean? SWAPO se spesiale magte eenheid, aanvanklik bekend as Volcano, is om en by 1978 in die lewe geroep. Die naam is later verander na Typhoon Unit. Charles Nomolo was instrumenteel in die initiation en opleiding van hierdie special soldate. We drew uh, the best cadres from all the fronts and brought them together and then we trained them in special tactics also to deal with it, that they can operate in very small groups but very effectively and they were sent specially only specifically for the farming areas in the in the south to penetrate to the south. Ek het nooit gedink aan aan aan aan sy gedeelte nie en ek dink dit hy het nooit hy sou nooit dink dat hierdie wit ou het ook ook kinders en 'n vrou by die huis nie. En ek dink aan die Franse kant dat hulle daar mense wat ook ehm um, goeie pelle verloor het. Dit het nooit by my opgekom dat ek moet jammer voel vir hom nie. Nee. Uh, uh. Daai tyd het ons ons het geveg omdat ons geglo daarin. Hulle het geveg omdat hulle geglo het en wat eh, en hulle hulle was bereid om dood te gaan daarvoor en ons was bereid om dood te gaan vir wat ons het geglo. Volgende week in Grensoorlog, die rooi gevaar. just a boy in a uniform trying to get home with a heavy loaded kit bag and not much hair to comb. I hope that he's a friend of yours, cause he's a friend of mine. That soldier standing waiting at the right safe sign. Make a friend, make an effort. It's your duty and it's mine make a point of picking someone up at the ride safe sign. If you pick him up and talk to him, you'll find he's quite a man. And he can tell you army stories like only a soldier can. He'll tell you about his bungalow and his buddies back in camp. And how he got that blue eye from an Oman champ. He'll tell you about the fast bait and how he's longing for Mindar. And when his army days are over, he's gonna buy himself a car. No, he's not ashamed to tell you he gets a little lonely now and then. And that he just can't wait to be home and see his family once again. He likes his country music and he's got an old guitar that he plays. But the only song he really knows is a song called 40 Days. Yeah. In camp, he's just a number. So what he longs for most is that message on the radio and that perfumed letter in the post. He's just a boy in a uniform trying to get home with a heavy loaded kit bag and not much hair to comb. I hope that he's a friend of yours, cause he's a friend of mine. That soldier stand and wait at the right safe sign. Make a friend, make an effort. It's your duty and it's mine. Make a point of picking someone up at the right safe sign. As you drive along, he'll explain to you exactly where he stays. Cause that's all that he's been thinking of for these past few days. And when you drop him off, you'll say, thank you, sir, or maybe donkey will. Then he'll grab that heavy kit bag and he'll run that last mile home. Now, I'm not trying to tell you, motorists, what I think you ought to do. I just wrote this little song for you to listen to. Even though my little song may never zoom into the charts, I just hope its message creeps right into your hearts. I hope that he's a friend of yours, cause he's a friend of mine. That soldier standing waiting at the right safe sign. Make a friend, make an effort. It's your duty and it's mine a point of picking someone up at the right safe sign, the right safe sign, the right safe sign, the right safe sign. Matt Herter with the right safe sign. Um, I'm sorry, I just apologizing for a couple of listeners we've got in Germany, Italy, America. They just told me they unfortunately cannot understand Afrikaans so I'm just recapping for your behalf. This program was dedicated to our young heroes that fought in the Anglo-Angolan Bush War or the South African Border War from 1966 to 1988. It was against communi communism and terrorism and it has become something of a forgotten war. If you weren't there, if you didn't experience that period in your life, you don't know how tense every, everyone felt about it and how deep it went in one's heart. Especially with this song I just played of Matt Herter, we, uh, the young men stood at right safe signs to be picked up when they were allowed to go home on a weekend pass. And everyone jumped in and they picked them up to take them home to their families when they had a chance. And I lived through that period and I know how deep it runs. And I'm, seri I'm, I'm sure that everyone listening to the program tonight who experienced it has deep memories coming back to them. Just to uh, recap, in short, the South African war was heard of, but the details were not known to the general public. Relatives and friends had no idea what the loved ones were going through while serving on the border. Today, many South Africans has a limited or a distorted understanding of why there was a border war and for what matter. Few can explain why South Africa was entangled in this sort of war for years on end in Angola. The consistent stream of border war literature has tried to fill this void. There was a lot of untruths in the media regarding this, but the main reason for this war was communism and terrorism that was fought against to protect the country from all those evils. Now, the main contributors from South Africa was were at first commanding officers, that's veteran colonels and retired generals, but after numerous former conscripts. The, declassification, the declassification of information paved the way for aspiring researchers' interest in uncovering the secret war, and more recently, the opposing sides have started to chronicle their side of the story and record details of their experiences. I'm not going to mention any of these uh, reading materials at this stage. It was just, you know, many South Africans, both white and black, sacrificed their lives in service of the country. The undertone of a forgotten war is a bitter, bitter pill to swallow considering the sacrifices they were expected to make. They paid the highest price to keep their families, their fellow South African people safe from terrorism and all the evils that goes with it. I wanted to play another recording tonight. Unfortunately, Kuba, sorry, um, there's not enough time for this, but um, I'll play it next week. I wanted to play another little song, Oshakati Oshakati and Mirana Juncker out of Germany tells me this is his favorite song. Mirano, if you tunes in, this one is especially for you. This is our friends in Germany, Mirano Juncker. Oshakati, Oshakati, Oshakati Vambuland. Dis die mooiste plek op aarde Oshikati Wambuland Ruakana, Ruakana, Ruakana Wambuland Dis die plek met die meeste water Ruakana Wambuland Oshivelo, Oshivelo, Oshivelo Wambuland Oshivelo, Dis die plek met die meeste vlies Oshivelo Wambuland Okatsopi, Okatsopi, Okatsopi Wambuland Dis die plek met die meeste perde Okatsopi Wambuland O Inanna, O Inanna, O Inanna Wambuland Dus die plek met die minste water, o inana wambuland. Ondangwa, ondangwa, ondangwa wambuland. Dus die plek waar die flossies land, o ondangwa wambuland. Ongwediva, ongwediva, ongwediva wambuland. Dus die plek van terroristen, ongue diva ambulant. Oshikati, Oshikati, Oshikati ambulant. Dus die mooiste plek op aarde, Oshikati ambulant. nodig jaar staalbaar.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 I just want to say thank you to everyone all over the world who tuned in tonight and supported my show. I really appreciate your support and I apologize that you didn't understand half of it but uh, in future I'll ask the manager of Freedom Radio to do some English programs on this so you also can know what happened during this war between 1966 and 1989 where the young South African heroes fought against communism and terrorism. Julian, I hope you listening. I'm going to ask you to prepare shows on this and we might even do some live shows and have some people to call in and we can discuss some of these issues live on AIM. And we've got a surprise this coming Friday. Me and Julian will have a live show on Radio Freedom. And we will also include on Nis Radio as well. If you want to, you can always call us on Skype and take part in the program this Friday night. It will be at 8.30. Julian is getting everything ready for, for us. Thanks, Julian. Unfortunately, our time is up tonight. But remember, every Monday night we have a um, episode on this Bush War series. Thank you so much, everyone all over the world who were tuned in tonight. Ek wil net graag baie dankie sê vir amal in Zuid-Afrika wat ook saam gekeir het. Skakel geris in elke maandag aand om 8 vir die bosoorlog of die grensoorlog reeks. Volgende maandag aand om 8 sal dit ons vierde episode wees in die reeks. Ek wil ook net noem, indien jy program wil aanbied op SAIK Radio of jou bezigheid wil adverteer, kontak ons geris. Ons ons e-post adres nies by shikradio.com Ek herhaal nies by shikradio.com Maak ook geris gebruik van ons webwerf vir volks eie bezighede www.v.so.za Plaas jou advertentie gratis daar. Skak ook geris in vir ons nies en ons weerberichte om 8 uur sorgens en ons het tens maandag aande soos vanavond maanaand die bosoorlog reeks dinsde aande saam met um, ehm, KSFM met ons reis na die ruimte woensde aande het ons een splinternieuwe geskiednisprogram wat uitgesaai word dier Lorraine nou dat Lorraine sy van vergeet jammer, maar dit is Lorraine sy sal woensdag aand opwees met haar eerste geskiednisprogram Donderdag aand het ons sover heruitsendings van vorige programme en hierdie vrijdag aand sal ons een program hee waar amal kan inskakel op Skype as hulle belangstel, maar het sal een levendig program wees, aangebied dier myself en Julian Shaw vanuit Engeland oor Skype. Het is ook makkelijk om saam te keir enige plek, enige tyd wereldwijd. Jy kan met TuneIn luister, dit werk op enige cellfoon, tablet, android, skootrekenaar of rekenaar en jy gebruik maar tussen 17 tot 20 meg per uur om saam te keir. Baie dankie vir jou ondersteuning vanavond, nooi al jou vriende en familie om saam te keir op SAIK Nies Radio en ook op Freedom Radio, dit is die Engelse sister van SAIK Nies. Hou SA Nies of SA Nies sy Facebook plat top vir die aankondiging van programme. Gaan ook na ons Facebookblad, like om en hou om dageliks top vir alle nieuwe nies en program aankondigings. So groet ek, Corrie, tot morgen ochend met die 8 uur nies. Een lieflike aand verder. And again, thank you so much for all our people, the lovely people in Germany, Italy, America, America, wherever you are who joined tonight's program, thank you so much, much appreciated. En ek speel uit met Mare van Sal, sê daar is een man op die grens. Lekke aand verder, tot ziens. Muziek dat ek so sou voel nie. Ek het ook nie gehuil by ons afscheid op die stasie nie. Maar later, later sou ek eerst besef wat die woord eenzaam beteken. Eerst was dit aanvaardbaar, maar nou, die wacht, ja die wacht vir die brief met, met daar die besondere handskrif. Elke oomlik wonder ek waar hy is en wat hy doen, my gedagtes altyd by hom. Misschien weet jy waar van ek praat. misschien verlang jy ook 那一晚。